кәмәлі шүшлі хурын. Кәмәлі шүшлі хурын, Шүрге бейлі хурын. Мен шинчен ларадын шыппын калашса, камжын Күшіл не тұғадын, күлжіне пахадын, камжын кулянса. Хамжын адып. санжын савынадып, хурын хурланмазыр, камын хурланас. Эсмана юратрын, юррубай батрын, әзі бұлмазасын камбай банас. Кемел жүшлі хурын, шурса пунлы хурын, маунбек аладын, махавна хурлан. Эсмана хупларын, рейн хыдардын, эпчыда выл, сан жинжі суран. Тәріс тері хурын, пурныш курны хурын. Эзі көрінмазыр, вұртырын ман айра. Шеленес шулдын, пәрпәчіне юлдын, манду семде юлжіш, юлжіш пич сайра. Кеміл жүшлі хурын, суранланна хурын, маун бекаладан, әппічін бұл ман жұмра әс пулна, ман бала әс юлна, өттіне елткасна курайме дашман. Тәрістері құрын, Азап курны құрын, кастрыш херген мезір манын тұссене, Шуру құрын бүлчі фашистен шірі үрджі, жәвіртрен тілдеріш санчырю жіне. Кемел жүшлі құрын, кывак жүшлі хурын, қалас калас хальманын хам шубам Эбе Эбі юлдым сыва, санжын болып сыға иртненеп манмап кужым сүйнечень. Тәріс тере хурын кывак шүшлі хурын. Камын керес килдер хура жырайне. пульме хурын, херес пульме хурын. Шын мана анларттыр хайта прижіне.